Oi tudo dum dum, <laughs> oi tudo dum dum. Pô no chão, pô no chão. Ô, se liga, se liga. E aí, DJ? Aí, tá vendo aquela mina ali? Vamos fazer ela mexer o bumbum? <laughs> DJ, solta, vai! ela vai estudar, mas essa danada só fica na rua. Se joga pro baile, só pensa em dançar. Eita, que mina maluca. Mas aí, postou, quando chega, a gente chega no baile, a gente tem que pagar uma dose de tequila pra elas, né? E aí, postou? Oh! Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Combinação perfeita é sal, tequila e limão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce. Sequência de bunda mexendo. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai! Oi, tudo dum, dum. Oi, tudo dum, dum. pô no chão. pô no chão. estudar, mas essa danada só fica na rua. Se joga pro baile, só pensa em dançar. Eita, que mina maluca. Mas aí, postou, quando chega, a gente chega no baile, a gente tem que pagar uma dose de tequila pra elas, né? E aí, postou? Ó, oh! nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão. Combinação peito é sal, tequila e limão. Nós desce tequila pra ela, ela desce. Popô no chão, nós desce tequila pra ela, ela desce. Vai pro popô no chão. Aqui na festa da tequila que elas descem até o chão. Sequência de bunda mexendo. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Vai. Oi, tudo dum, dum. Oi, tudo dum, dum. Popô no chão. Popô no chão. Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam.